king of Albania. Looking for the queen. Mixo. Sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Alle machen Auge auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Alle machen Auge auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, sei dir sicher alles 100 Pro. Die Hater fallen wie bei Domino. 30k für die Show. Wir machen Money, Money sowieso. Bitte keine Fotos, pack dein Handy weg. Machst du bei mir Welle, gibt es hier kein Happy End. Einmal um den Globus, wir sind jetzt im Trend. Ja, ich ziele mit der Gun und alle Rapper rennen. Zum Glück läuft mein Business nach Plan. Sie reden und reden, doch ist mir egal, schon okay. Doch bitte gib mir Hallo Sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Alle machen Auge auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Alle machen Auge auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Daddy sicher, ich bleib eiskalt. Aschan, das Auto, was ich fahre. G-Klasse weiß wie Dieter Bones Haare. <laughs> Gib mir nur paar Tage. Hände voller Gold, aber Kopf ist voller Narben. Ja. Ziggy, Ziggy, you mess with Ziggy, Ricky. Ej, ju priszę tripy, nosem brak nie mu te szpidy. Edziny eh. na nonus, kurnu ke kurity. Eber und tanuk, nona, rysite, masity. Interessant, in Deutschland war ich früher Asylant, aber heute in den Charts, oh, Gott sei Dank. Dann jeden Schuhe ohne Elefant. Sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Alle machen Auge auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, sei dir sicher, ich bleib eiskalt. Alle machen Auge auf mein Lifestyle. Sie wollen reden, aber nein, nein. Ich hab keine Zeit, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.